Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Kuya Jobert! Oo! Ano ba't nagbago na naman yung telepono natin? Hindi ako makadial, no? Walang ano, number, oh. Wala na. Ano ba naman? Old school na yung mga number. Ang telepono na yan, ginagamitan na ng chips. Yan ang bago chips? ngayon. chips? O ba, hindi ka ba marunong? Hindi ako marunong, eh. Wala naman akong chips-chips, eh. Ako, ito, dami natin chips, eh. Yan ba yung ginagamit doon? ito. <laughs> Teka lang, ha? Anong tatawagan mo? Yung box! Wala yung box! Tawagan mo yung box! Oo, oh, <laughs> may chips na. Hello? Box! Give it to Pino! <laughs> Gumana ng chips. Tapos na natin. Ito pala yung chips? So, oh, dapat makunat yung chips, ha? Ay, kayo, Jobert. Ay, maraming maraming salamat po sa sumusubaybay at nagtatanong po sa amin. Uy, matapon! Yun, Ang ano? dahil laman yan, eh. <laughs> Ay, sorry, sorry. Natan mo naman. Sorry kasi alam mo naman na... teka, ang- lalim naman nito. Parang hanggang kubaw. Wala, alam, alam, buong Pilipinas na kaya nagpapadala sa atin ng tanong. Kaya nga, maraming maraming salamat po sa inyo. Ready ka na ba kay Jobert? Wow! Sobrang, ang dami pa nagme-message sa akin, galing mo daw sumagot talaga. Siyempre naman. <laughs> okay, lumalabas yung mga ano. Sabi ni Justin Anthony La Chica Suarez, ang haba ng pangalan nito. Mayaman yan. Ganun ba yun? Pag mahaba ang pangalan, mayaman yan. Pagka mahirap. Da, pag mahirap, ano lang. Mga, hindi naman mahirap. Pagka mga hindi masyadong angat sa buhay, Oo. Oh. pangalan lang yan. Boy. <laughs> okay, sabi ni Justin, Nagba-birthday din ba ang mga langgam? Kuya Jobber. Ay nako, alam mo ba na ang langgam ang ginawa ng Diyos na pinakabongga mag-birthday? langgam? Sakto, langgam oh. Pinakabongga. Ano yung mga nandyan sa birthday niya? Ang Ba-birthday ng langgam, lahat ng langgam, walang edad yan, lahat debu. Pag naglanggam, ang langgam nag-birthday, ang eh, grande yan. Ibig sabihin, kung one year old pa lang siya, dibo na agad yung... Dibo na agad. Ganon sila, may 18... Kasi ang buhay na langgam, di naman tumatagal ng, ng kinabukasan yan eh. Isang araw lang ba nabubuhay ng langgam? Isang oras lang nabubuhay ang langgam, patay agad yan. Talaga? Pag langgam umihip ng cake, patay na yan. Umihip na cake. Patay na. Happy birthday. Happy to... ah. Happy birthday to Hack. <laughs> patay na agad. Ganon yung mga langgam. Oo, yun yung huning-hiningan niya. Pag namatay yung ah. kandila, yung iba nga ayaw pa umihi. Oo. Iba mo na. Oh, <laughs> no. na, papaluin kita, yung Reyna. Wala na. Ganun lang pala yun. daming handaan nun. Ano? Asukal. Ano? Asu ayan, ayan. Kubado. <laughs> mga pag, yan eh, mga, mga langgam na nagtaga-tarlac. Oo, yan. Ano, ay, Puro ang daming ano niya, asukal. Bitado ka mga brown sugar, mga white sugar, candy, cotton Oo. Oh. candy, puro mga ah, ah matatamis. Kuya Jopper, eh, yung mga langgam, di ba mga hilig na sa asukal, yung mga matatamis, wala bang may diabetic na ano? Na langgam? Wala, meron silang ano, prone sila sa diabetes. Yung hari lang nila ang nagkakape. Ang hari lang nila ang nagkakape. Oo, yun lang ang hindi kumakain ng asukal yung hari, yung asawa ng Reyna. Alam, di mo nga nakikita kung nasan yun. Oo nga, oo Kulay nga. kape yun eh. Kulay kape yun? Kulay kape? Ha? Oo, nakagaya. Tapos nagkakape lang siya. Pinapahiran niya lang yung mukha niya ng kape. <laughs> Tamad yun eh. Ah. Kuya-kuya-kuy lang yun pagka may bubuhatin. Oo. Kaya niya na yan. <laughs> Ang pinakatamad na langgam ay yung haring langgam. Haring langgam. Okay, next question tayo. Next question. Tayo. Tayo. oh, oo naman, maipag. Oo nga. <laughs> okay, next question. Sabi ni Sean Mekut Teschi Kimi. Oh, tingnan mo, oh, tunog pansit <laughs> kanton. Sabi niya, bakit nasa gitna ang pusod? <laughs> Oo nga naman. Bakit hindi sa likod? Oo nga kay Jobert. Ngayon lang naman ang uso na nasa gitna ang pusod. Eh. Ibig sabihin, ang pusod ng tao ay wala sa gitna dati? Ang pusod ng tao ay, alam mo kung nasaan? <laughs> Nasaan? Dito. Dito parang si Ultraman. Oo, kaya lang dahil minsan pag hindi nalilinisan ng <laughs> puso. Oo, naamoy, naamoy. Iiyak ka, lapit sa iyo. Lalo na pag uunong ka. Oo, yung, lalo na yung mga nagpapagpag yung ang init, yung ang init, <laughs> ang init. Pag naiinitan, <laughs> medyo mainit yung para. kaya nga, medyo nag-mutate yung tao dahil nga hindi niya nagustuhan, bumaba na bumaba. Oo, oo, oo. Nako. Oh, eh, ah, medyo nag-mutate yung tao. Minsan nga nakakita ka ng walang puso, di ba? <laughs> Ibig sabihin, bumaba nang bumaba yun. Eh, eh, yung, <laughs> eh, yung, yung tao naman na ang yung pusod naman eh, parang yung nakaluwa ang pusod. Ayun, eh, Iba-iba malamo yung yun. pusod, yung ganyan yung pusod. Iba, ang iba-iba ang, ang pusod. Merong pusod na kasinlaki ng platito. <laughs> laki naman. Ang laki naman nun. Ang dali linisan ng bulak lang yun, tsaka Oo. alcohol. Oo, Ginagano lang yun. no? oo. Ang pinakamahirap linisan na puso yung parang pores lang, pores ng balat. Ay, yung parang ano lang, parang... Pag pin- Extra skin. Pag nilinisan mo, parang whitehead. Ya, kadiri. Ayoko na niyan. Pag next question na tayo. Okay, next question, sabi ni Carl Glorioso. Aba, Ilang kilo kaya ang eroplano? Ah, oo nga, no, Ano ba? Kahit grade 2, kayang kiluin ng eroplano eh. Ba? Eh, isa lang naman ang kilo ng eroplano eh. Ilan? 3 kilos lang yan. <laughs> Ang eroplano? Kaya nakakalipad? Oo, ang gaang eh. Ay, ganun ba yung Ano, eroplano? Buwa lang siya mabigat. Oo. Inaangat nga yan ng mga ano eh, nagwawalis dun sa Terminal 3. Ay, tabi, Hindi mo tabi, nakikita pag tabi, tabi, naglilinis sila. tabi. Tinitingnan lang kung may tao. Oo, kasi maano yun. <laughs> ganun ba yun? Oo, ganun lang ba yun? yun. Kung kaya ko palipar na electric pan yun eh. Talaga ba? Pag nawala ng gasolina ang, ang, ang aeroplano, naglalabas lang electric. Alam mo yung ginagamit ng mga artista sa Ah, shooting? oo. Ah, ah. Yung piloto, tsaka yung co-pilot. Ah. Boss, wala na tayong gas. Ito, lakas-lakas ng battery ko eh. Ginagano lang. Eh, ganun lang ba yun? Gaang-gaang nun eh. Misa nga, pamaypay lang eh. Ano ang, ah, kahit yung mga jet fighter, ganyan. Yung jet fighter, hindi, kaya- meron yun. Merong ano yun, ah. sa nakakabit na yun sa ilalim. Kaya- Pero di ba, mapapansin mo yung aeroplano pagka magla-landing na, sasabihin ng piloto, Ah, prepare for landing. prepare for landing, na, na, nasa ilalim na yun, nagpapaipay. <laughs> Ganun lang pala yun. Kahit mo pag sila pawisan, Eto. isa may uling pa rito. Uy, ito na naman tayo sa katanungan pusa. Puso. Sabi ni JR Turing, ano ang mas mahirap, Kuya Jobert? Mat o mag-move on? Mahirap ang mag-move on. Kaysa sa mat. Kasi ang mat natututurin yan eh. Oo, oo naman. Pwede mong gumamit ng mga finger mat, Oo. pwede kang gumamit ng mga toes, toe mat, May, meron toast mat? toe to finger. Oo, may ganon. Yung Pero ang mag-move on, mahirap toe <laughs> to sack. toe to sack. Tapos, ang mahirap mag-move on dahil problema ng puso yan eh. Hindi mo naman matuturuan yung puso mo, nakalimutan agad yung mahal mo eh. Tama. Kung matututunan. Pero yung pagkalimot sa pagmamahal, hindi mo matututunan yan. Yeah. Misa nga, nababaliw ka pa niyan eh. Oh. Gumaganong ka. Dahil yun sa... Iyak ka ng iyak, hanggang ano na ubusan pinaka best way para mag-move on, kay Jobber? Pumunta ka sa ibang lugar, Maligaw ka ng iba. Kainom, huwag kang magbibisyo. Mandigaw ka na ng iba. mo na maghanap ka na ng iba. Pang kung babae, Maghanap ka na ng iba. mag-boyfriend ka na din. ng Makipag-date ka na agad. Kasi Ah. pag nakipagbalikan ka pa ron, parang nagpapansin ka na eh. Tama ko, Jobert. Kaya darating na tayo sa ating Britney Spears! Ayan po mga kaibigan, pag-greet ang aming pamilya, Valerio, Bukila, Bukila kidlat. Naku po, baka tama kayo niyan, ha? Oo nga. At ha? Ah, Gesta Family. Gesta, lagi nagji-gesta yan, At... Jobs Gesta Valerio. O yan. Tsaka shoutout po kay Jerome Dispo na paborito si Kuya Jobert. God bless po sa show nyo. God bless din sa'yo. You're the best. Watching from New York, Kuya oh Joe. my God! North Nantes. North Nantes, Peter. <laughs> Kuya Jobert, nakakatanggal ka ng stress. Ang lupit mo, you, you King Joy. Ayan, kay Jobber, paano naman sila makakapag-ask ng question? I-like lang ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila ng post na parang ganito. At sa post na yon, i comment nila yung mga tanong nila at sasagutin natin katulad ng ginagawa natin dito. Alright, kay Jobert. At pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Kay Jobert, Tandaan niyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin yan sa pagka! sagot ka ni Kuya Jobert. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.